السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وسيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك وهو سلام سلام صلى الله عليه وسلم نقول سيكم ونفسي عنه وكيف مغوبا تبارك وتعالى tunaendelea na darasa la fiqh katika kitabu asal muhtasarati tulikuwa tumesimama katika wiki iliyopita kuhusiana na funga za sunna kadhalika msiku ambayo nimekuruhusu kufunga tukahamia katika masiku ambayo Muislamu kufunga na tukazungumzia hukumu ya mtu ambaye akiingia katika faradhi ambayo ni au sunna pale tutakapokuwa na kata hukumu yake na kuwahi leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaingia katika faslun fil na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المؤلف رحمه الله والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشد له طهارة مما يوجب غسلا وإن نذره وإن نظره أو الصلاة في أو الصلاة في مسجد الصلاة وإن معه أو الصلاة في مسجد غير الصلاة فله فعله في غيره وفي أهلها فله فعله فيه وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالأقصى ولا يخرج ممن ممن اعتكف منظورا متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط ووسع الفرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة مباشرة وكذا إنزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين والسنة والسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه نعم فصل الحكم في الاعتكاف فصل في الاعتكاف فصل في الاعتكاف hii كان kinazungumzia kuhusiana itikafu kuhusiana نا اعتكاف فما هو الاعتكاف لغه شرعا الاعتكاف لغه لزوم الشيء والاقبال عليه الاعتكاف الغسل لزوم الشيء والإقبال عليه لزوم الشيء والإقبال عليه الاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مطلوبة لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مطلوبة لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مطلوبة neno itikafu katika lugha ya Kiarabu maana yake ni luzumu shay'i wal alayhi kukilazimu kitu na kukielekea luzumu shay'i kukilazimu kitu wal ikbalu alayhi na kukielekea wa shar'an na kisheria tunaposema itikaf katika sheria tunakusudia nini luzumu masjidin li ta'ati Allah ta'ala ala sifati makruha kulazimu msikiti kwa ajili ya swaa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa mahsusi لزوم مسجد لطاعه الله تعالى على صفه مخصوصه kulazimiana na msikiti kulazimu msikiti kwa ajili ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa mahsusi يقول المؤلف رحمه الله والاعتكاف السنه na itikafu ni والاعتكاف سنه نا اعتكاف لسنة اعتكاف لسنة هذا هو حكم الاعتكاف فحكم الاعتكاف سنه حكم الاعتكاف لسنة ثم قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعه الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاه ولا يشق الاعتكاف ولا يشق الاعتكاف ولا يشق الاعتكاف ولا يشق الاعتكاف ولا يشق الاعتكاف مما تلزمه الجماعه فيوله امباي انملزم صلاه الجماعه haifiki itikafu kwa yule ambaye inamlazimu swala ya jamaa illa fi masjidi tuqamu fi isipokuwa kwenye msikiti ambao unasimamisha ndani yake hiyo jamaa illa fi masjidi tuqamu fi isipokuwa kwenye msikiti ambao inasimamishwa ndani yake hiyo jamaa in ata alayhi salatun ikiwa itamjia sala in ata alayhi salatun ikiwa itamjia swala kwa hiyo mtu ambaye ni wajibu kuswali swala ya jamaa haitosihi itikafu yake isipokuwa atakapokaa hiyo itikafu kwenye msikiti ambao unaswaliwa swala ya jamaa ikiwa swala itamjia aliyokuwa yuko kwenye itikafu yake hapo aliposema ولا يشك ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه حقوق الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة إن أتى عليه صلاة اكتب ما يلي يعني. يفهم منه جواز الاعتكاف جواز الاعتكاف يفهم منه جواز الاعتكاف فترة قصيرة يفهم منه جواز الاعتكاف فترة قصيرة يفهم منه جواز الاعتكاف فترة قصيرة لا تتخللها صلاه لا لا تتخللها صلاه يفرض جواز الاعتكاف فترة قصيرة لا تتخللها صلاة يفهم جواز الاعتكاف فترة قصيرة لا تتخللها صلاة لا تتخللها صلاة بل يستحب في المذهب بل يستحب في المذهب بل يستحب في المذهب لكل من دخل في المسجد بل يستحب في المذهب لكل من دخل في المسجد أن أن ينوي الاعتكاف يعني ينوي الاعتكاف بل يستحق في المذهب لكل من دخل في المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه بل يستحق في المذهب لكل من دخل في المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه kinachofahamika kwenye haya maneno yake aliposema wala yatibu mimman talzamuhu aljamaa illa fi masjidin tukamu fihi in ata alayhi salatu kwenye haya maneno kuwa jawazu al-i'tikafi fatratan qasira hujuzu itikafu muda mfupi haya maneno yanaonyesha kwamba itikafu inajuzu kwa muda mfupi la takal, eh, la tatakallaluha salati tena muda wenyewe huo mfupi hata kama ukiwa ndani yake ni swala la tatakallaluha salati muda ambao ndani yake hauingii swala yani mfano mtu swali swala hii ya alfajiri kisha akaamua kukaa kitabu basi anaweza kukaa kwa muda wote tu sasa kabla ya kuingia swala ya asubuhi kama vile ambavyo mtu anaweza kuingia kwenye itikafu baada ya swala ya dhuhuri kabla ya kuingia alasiri kwa hiyo inajuzu itikafu muda mfupi hata kama huo muda ndani yake hakuingizwa bali ni mustahabu katika madhhab mtu kunuia itikafu pale anapoenda msikitini bali mustahabu fil madhhab bali mustahabu katika madhhab likulli man dakhala fil masjid wa kila mwenye kuingia msikitini aliyamu yalitikafa mudda thuluthi hivi anuwe itikafu ule muda wake wa kukaa msikitini kwa kama ingekuwa ni dakika kumi umetoka huko kwa ajili ya kuja msikitini sawa kwa ajili ya swala au kwa jambo lingine ni mustahabu mtu kunuwe itikafu hata kama muda wenyewe utakuwa ni mchache ni mustahabu ili kusudi ukusanye vitu vingi kwa pamoja ukusanye itikafu vile vile kama ufika muda wa swala ukusanye na faradhi ya swala thumma qala wa shuri salahu taharatun mimma yujibu ghuslan na inashurutishwa kwa ajili ya hiyo itikafu wa lahu na inashurutishwa kwa ajili ya hiyo itikafu taharatun mimma yujibu ghuslan tahara kutokana na vile vinavyowajibisha kuoga au kutokana na kile kinachowajibisha kuoga huko kajanabati wa haidhi kajanabati wa haidhi kama vile janaba na hila yani mtu ambaye anaenda kukaa itikafu basi ni lazima awe ametwaharika kutokana na vile vinavyowajibisha kuoga kwa hiyo hapa muallif rahimahullah kataja masharti mawili ya itikafu bila ya kufanya tafsiri bila nukta shurutu al-i'tikaf shurutu itikaf shurutu itikaf شروط الاعتزاز الشرط الأول أن يكون في مسجد تقام فيها الجماعة أن يكون في مسجد تقام فيها الجماعة إن كان من أهلها أن يكون في مسجد تقام فيها الجماعة إن كان من أهلها أن يكون في مسجد تقام فيها الجماعة إن كان من أهلها مشرط يا اعتكاف مشرط اعتكاف شرط لا kwanza أن يكون في مسجد تقام فيها الجماعة إن كان من أهلها iwe liwe kitabu kwenye msikiti ambao unasimamisha swala ya jamaa ikiwa kuna msaada wa kitabu katika watu ambao inawalazimu swala ya jamaa hiyo ndio kitabu kwenye msikiti ambao unasimamisha swala ya jamaa ikiwa huyo msaada wa kitabu ni katika watu ambao inawalazimu swala ya jamaa kama ikiwa mkaaji analazimu swala ya jamaa basi si lazima kwenda kukaa katika msikiti ambao unaswaliwa swala ya jamaa bali hata kama yeye swala ya jamaa inamlazimu lakini kipindi ambacho anachokuwa amekaa si kipindi cha swala unaweza kwenda kukaa ishikafu katika msikiti usiyoswaliwa swala ya jamaa kwa hiyo inalazimishwa msikiti uwe ni ule ambao unasimamishiwa swala ya jamaa ikiwa huyo mtu mwenyewe ni katika wale ambao wanazungukiwa na swala ya jamaa tena ikiwa swala yenyewe itakuja halikuwa yuko katika itikadi yake hapo ndipo itakapokuwa inashurutishwa msikiti ambao ndani yake unasimamishwa swala ya jamaa ashartu thani at-taharatu mimma yujibu al-ghusla at-taharatu mimma yujibu al-ghusla taharatu mimma yujibu al ghusla at mimma yujibu al ghusla taharatu mimma yujibu al tohara kutokana na kile kinachorudisha uoga tohara mimma yujibu ghusla kutoharika kutokana na kile ambacho kinawajibisha uoga thumma qala wa inna darahu aw salata fi masjidin ghayri salata falahu fi laylihi wa fi ahliha فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام وان ذلك اكتب فعل عنوان المساله اكتب فعل الاعتكاف في غير مسجد الذي عينه فعل الاعتكاف في غير المسجد الذي عينه فعل الاعتكاف في غير مسجد الذي عينه فعل الاعتكاف في غير مسجد الذي عينه فعل الاعتكاف في غير مسجد الذي عينه kufanya مسكين وسيوف وهو usiokuwa ule aliouainisha hapa tunazungumzia hukumu ya ukai kitabu kwenye msikiti ambao sio ule aliowainisha sasa hapa nasemaje wa inna nadharahu ikiwa ataweka nadhiri ya hiyo itikafu wa inna nadharahu ikiwa ataweka nadhiri ya hiyo itikafu au salata au nadhiri ya swala sawi salata au nadhiri ya swala yani mtu ameweka nadhiri ya kukaa itikafu sawa au ameweka nadhiri ya kuswali ameweka nadhiri ya itikafu au ameweka nadhiri ya swala fi masjidin ghairi salata kwenye msikiti ambao si katika ile ameweka nadhiri ya itikafu au nadhiri ya kuswali lakini katika msikiti ambao si katika ile misikiti mitatu misikiti mitatu tunayokusudia ni Masjidul Haram msikiti wa Maka Masjidun Nabawi msikiti wa Madina na Masjidul Aqsa msikiti wa Aqsa mtu ikiwa ataweka nadhiri ya kukaa kitabu katika msikiti ambao si katika misikiti mitatu au ameweka nadhiri ya kuswali katika msikiti ambao si misikiti mitatu hali yake inakuwaje muallif anasema falahu fi'luhu fi ghairihi inajuzu kwa yeye kukaa hiyo itikafu au kusali kwenye msikiti mwingine yani mfano kwa maana mimi naweka na zile kukaa itikafu ni masjid mtakwa mahusi sawa masjid tutakuwa katika kile msikiti mitatu inajuzu kwa yeye kukaa hiyo itikafu yake kwenye msikiti wa sunna ndio maksudio yake ya hata nia ukae itikafu ya msikiti wa takwa maadamu msikiti wa takwa katika ile msikiti mitatu basi inajuzu kwa yeye kukaa msikiti wapi wa Firdausi hii ibara ilipokuja mbele hivi ilipokuja katika anefna imekuja hivi اذا وان نذره او الصلاه في مسجد غير الثلاثه فله فعله في غيره na yule mwenye kuweka nadhiri ya itikafu au mwenye kuweka nadhiri ya swala fi masjidin kwenye msikiti ghairi salata usiokuwa ile mitatu falahu fi'luhu fi ghairihi inajuzu kwa yeye kutekeleza hiyo nadhiri yake ya itikafu au nadhiri yake ya swala kwenye msikiti mwingine usiokuwa huo ambao yeye ameweka nadhiri ثم قال وفي fi ما ايوا ikiwa نذيري nadhiri مmoja katika kati ya misikiti mitano wa fi ahadiha na kwenye mmoja katika ya misikiti mitano yani masjidul haram wa masjidul nabawi wa masjidul aqsa ikiwa ataweka nadhiri ya kitabu au nadhiri ya swala kwenye mmoja katika ya misikiti mitatu anasema falahu fa'alu fihi wa fil afdal yanajuzu kwake yeye kutekeleza hiyo nadhiri yake ya itikaf au ya swala kwenye huo msikiti ambao amewekea nadhiri wa fil afdal na kwenye msikiti ambao ni bora inajuzu kwa yeye kutekeleza hiyo nadhiri yake kwenye ule msikiti ambao amewekea nadhiri na kwenye msikiti ambao ni bora kuliko ule ambao yeye amewekea nini amewekea nadhiri صوت ما يقل بسرعة إن نزل الاعتكاف في في المساجد الثلاثة إن نزل الاعتكاف في المساجد الثلاثة إن نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة إن نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فله أن يعتكف في ذات المسجد فله أن يعتكف في ذاك المسجد فله أن يعتكف في ذاك المسجد وفي الأفضل منه وفي الأفضل منه وفي الأفضل منه إن, إن نزل الاعتكاف في المساجد الثلاث فله أن يعتكف في ذاك المسجد وفي الأفضل منه ikiwa ataweka nadhiri ya itikafu katika uh, ile msikiti mitatu basi inajuzu kwa yeye kukaa hiyo itikafu yake au kutekeleza nadhiri yake kama itakuwa msala kwenye huo msikiti aliowekea nadhiri na vile vile kwenye msikiti ambao ni bora kuliko huo ambao unahusiana na ikiwa na maana kama atakuwa ameweka itikafu ameweka nadhiri ya kukaa itikafu au ameweka nadhiri ya swala kwenye masjidul haram kwenye ule msikiti wa haram itajuzu kwa msikiti mingapi ibara iko wapi tumesema hivi ikiwa yeye ameweka nadhiri ya itikafu au nadhiri ya swala kwenye msikiti usiokuwa misikiti mitatu inajuzu kwa yeye kutekeleza msikiti wote sawa na kama atakuwa ameweka nadhiri ya itikafu au nadhiri ya swala kwenye moja katika hiyo msikiti mitatu tumeshaamua tunaingia katika misikiti mitatu sawa je nadhiri mtu akiweka kama ni itikaf kwenye Masjidul Haram au kama ni swala kwenye Masjidul Haram itajuzu kwa kiye kuswali misikiti mingapi miwili ngoja kwanza tuende taratibu alafu ah, mtaona lakini leo kwamba akiweka nadhiri hiyo kwenye moja kati ya misikiti mitatu ataswali au atakaye kikapu kwenye huo msikiti ambao yeye amewekea nadhiri na ule ambao ni bora zaidi sawa tayeb fakala wa afdaluha na bora kabisa katika hiyo misikiti mitatu wa afdaluha na bora kabisa katika hiyo misikiti mitatu al-masjidul haram ni masjidul haram Al-Masjidul Haram na Masjidul Haram yani msikiti wa Maka ule ndio bora zaidi ule ndio bora zaidi mwenye kuswali pale swala yake inakuwa mara ngapi kuliko msikiti mwingine na Masjidul Nabawi itakuwa ngapi hmm? yani vitu hivi muislamu yampasa kujua yampasa kujua kila kimoja swali pale swala lake swali pale inashinda msikiti mwingine mara laki moja kwa masjid al ni bora zaidi masjid al-haram ni bora zaidi ثم مسجد النبي عليه السلام kisha unakuja msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubora kwa ubora atekee swali msikiti wa mtume swala yake inakuwa bora kuliko msikiti mwingine ndio hiyo mara ngapi mara 1000 swala yake inakuwa bora mara elfu moja ah kisha unayepata kwa bora ni masjidul aqsa kule ambao mpaka leo ni tatizo kule Palestina ule msikiti wa tatu kwa baada ya Masjidul Haram kisha Masjid Nabawi kisha mafuata Masjid Al-Aqsa ambao fadhila zake ni robo ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam robo ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbili msikiti japokuwa imekuja katika hadithi kuonyesha kwamba fadhila za kusali Masjid al-Aqsa inakuwa mara 500 lakini hadithi idhaifu hadithi sahihi imekuja kuonyesha kwamba hivyo ndio kesho ile Masjid al-Aqsa fadhila zake ni robo ya msikiti mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hapa ameshatupangilia misikiti kwa ubora ameanza kusema al-Masjid al-Haram thumma Masjid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma Masjid al-Aqsa sasa mtu sasa ameweka nadhiri ya itikaf au nadhiri ya swala kwenye al Haram msikiti wa Maka ataruhusiwa kuswali msikiti mingapi mmoja pekee yake yeye hatekelezi kwa msikiti huo mmoja ambao ni al Haram kwa nini kwa sababu al Haram hakuna msikiti ambao ni bora kushinda na sisi tumesema mwenye kuweka nadhiri ya itikafu au ya swala anaruhusiwa yeye kutekeleza kwenye msikiti ambao ameukia nadhiri na ule ambao ni bora kuliko ambao umekuja na kwa hiyo akiweka nadhiri kwenye masjid al-haram yeye hawezi kutekeleza wakati masjid haram kwa sababu hakuna msikiti ambao ni bora zaidi kushinda masjid al-haram kwa hiyo akiweka nadhiri ya itikaf au ya swala kwenye masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam itaruhusiwa yeye kutekeleza kwenye msikiti wa mtume vile vile msikiti wa Maka aka akiweka akiweka nadhiri itikafu kwenye msikiti wa al-Aqsa basi tajuzu kutekeleza kwenye msikiti wa al-Aqsa pia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha basi wa hapa haya ndio makusudio aliyosema wa fi ahliha na weka nadhiri ya itikafu au ya swala kwenye mmoja kati ya misikiti mitatu falahu fa'aluhu fihi na juzu kwa yeye kutekeleza kwenye msikiti ambao amewekea itikafu wa fil afdal na kwenye msikiti ambao ni bora zaidi wa afdaluha almasjidul haram na msikiti ambao ni bora zaidi ni almasjidul haram thumma masjidun nabii alayhi salam kisha msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam alafu watatu ni masjid al-aqsa thumma qala ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا illa lima la budda minhu na hatoki mwenye kukaa itikafu ya nadhiri kwa kufuatilizia wala yakhruj man itakafa wala hatoki mwenye kukaa itikafu mandhura hiyo itikafu yenyewe ya nadhiri mutatabi'a kwa hali ya kufuatiliziana au kwa hali ya kufuatilizia illa lima la budda minhu ispokuwa kwa ajili ya yale ambayo ni lazima kwake haruhusiwi kutoka ikiwa amekaa itikafu ya nadhiri ambayo inabidi iwe ni yenye kufuatiliana illa lima la budda minhu isipokuwa kwa kitu ambacho ni lazima kwa yeye hapa aliposema mutatabi'an waqtu مثل خمسه ايام مثل خمسه ayyam مثل خمسه ايام mfano siku كويت اعتكاف itikafi rukaa siku tano mfululizo kaweka itikafi rukaa mfululizo huyu hatoki hatoki kwenye hiyo kitabu yake ambayo amewekea nadhiri kwa siku tatu mfululizo الا لما لا بد منه isipokuwa kwa kitu ambacho ni lazima اكتب لما قال الا لما لا بد منه كاتيانه بمأكل ومشرب كاتيانه بمأكل ومشرب كاتيانه بمأكل ومشرب كإتيانه بمأثل ومشرب لعدم قادم كإتيانه بمأثل ومشرب لعدم قادم كإتيانه بمأثل ومشرب لعدم قادم kitu ambacho lazima tukie kama vile kuendea chakula na kinywaji ikiwa kana mfanya kazi kama vile kuendea chakula na kinywaji kama hakuna mfanya kazi kwa hiyo hatoki yeye kwa kwa vitu ambavyo ni lazima kufanya wala yaud maridan wala hamtembelee mgonjwa wala yaud maridan wala hamtembelee mgonjwa alikuwa yuko jishika alikuwa yuko jishika hamtembelee mgonjwa wala yashhad janazatan wala hata shuhudia jeneza yani hata enda wala yashhad janazatan wala hatushuhudia jeneza ikiwa na maana wala hatuenda kuzika illa bisharti isipokuwa kwa sharti illa bisharti isipokuwa kwa sharti yani yeye mwenyewe wakati anaingia kukaa ile zikafa kwa sharti maana ya kuweka sharti ni nini itakuja katika kitabu cha tunaposema kuweka sharti maana yake ni nini inakuja kwenye kitabu la haji lakini kifupi wakati anaingia ni yeye kusema kwamba umeweka nadhiri kukaa kama ni siku tano ni siku tano mfano wake kwa sharti kwamba mimi nitatoka katikati ya masiku matano kama kutakuwa mgonjwa nitembelee mgonjwa na kama kutakuwa naweza niende nikafanyeje nikazika hii ndo maana ya ishrak hii ndo maana ya ishrak ambayo mwenyewe anasema wala yashhadu janazatan illa bi kama anavyosema kwamba uwazi zaidi wa masala ya sharti au ishtirak itakuja katika kitabu alhaji ambacho Allah tujalie tutaanza siku ya kesho insha Allah thumma qala wa wad'u alfarji yufsiduhu اكتب مفسدات الاعتكاف مفسدات الاعتكاف مفسدات الاعتكاف mufsidatul i'tikafi vitu vinavyoharibu itikafu mufsidatul i'tikafi vitu vinavyoharibu i'tikafu anasema wawaqul farji yufsiduhu wawaqul farji yufsiduhu na kufanya tendo la ndoa kwenye sehemu maalum ya mwanamke kuna fitili itikafu kuna haribu itikafu kufanya tendo la ndoa kwenye sehemu ile maalum ya kufanyia lile tendo la ndoa aliyakuwa mtu kwenye itikafu yufsiduhu hicho kitendo hicho kina iharibu itikafu ikiwa na maana kama mtu anafanya kitendo aliyakuwa mikai itikafu basi ile itikafu yake inakuwa ni yenye kuharibika wakadha inzalun bimubashara na vile vile kama atatoa manii kwa kufanya mubashara fanya mubashara mubashara yani ngozi ya mwanaume kufika kwenye ngozi ya mwanamke akiwa anakusudia talazzuz kwa anakusudia kupata ladha kama atafanya hivyo mpaka katoa manii talaz itikafu yake inakuwa ni yenye kuhakika kwa jambo la kwanza ametaja kufanya tendo la ndoa na jambo la pili akazungumzia swala la kutoa manii kwa mubashara kwa hiyo muallif ametaja vitu vingapi ambavyo vinaharibu itikafu vitu viwili ar-ridda. Wa thalithu ar-ridda. na kitu cha tano ambacho kinaharibu itikafu ni kujitari watharibu arridda na kitu cha tatu ambacho kinaharibu itikafu ni kuritani kuritani mtu akishatari kana itikafu yake inakuwa ni yenye kuharibika warabi'u na kitu cha nne warabi'u na kitu cha nne alkhuruju min almasjid bila haja wala sharti الخروج من المسجد بلا حاجه ولا شرط الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط kutoka msikitini bila ya haja wala shaka ambao tumetangulia kusema kariban الخروج من المسجد بلا حاجه ولا شرط kutoka msikitini bila ya haja wala sharti bila haja wala sharti والخامس السكر kulewa asukru kulewa asukru kulewa mtu yuko katika itikafu akishalewa farasi itikafu yake inakuwa yenye kuharibika wasadisu qat'u niyyati al-i'tikafi qat'u niyyati al-i'tikafi qat'u niyyati al-i'tikafi qat'u niyyati al-i'tikafi ukata nia ya itikafu kata udhia ya itikafu ukata ile nia ya itikafu akisha kata nia yake ya itikafu pala uh, itikafu yake inakuwa imeharibika kwa hivyo vitu sita ndivyo ambavyo vinaharibu itikafu ya mtu thumma qala wa sunna ishtighaluhu bilqurabi wajtinabu ma la ya'nihi ويلزم لإفساده كفارة يمين ويلزم لإفساده كفارة يمين na itamlazimu kwa ajili ya kuharibu kwake hiyo itikafu kafara ya nini kafara ya kiapo wayalzamu ifsadihi na itamlazimu kwa ajili ya kuharibu hiyo itikafu kafara ya yamini kafara ya kiapo kafara ya yamini kafara ya kiapo kafara yake hapo nini funga siku tatu wangu na basi yamepita mingi mboga siku tatu eh kafara yake sahihi sahihi jambo la kwanza kabisa mtu anakiarisho mbele ya mambo matatu daraja la kwanza kabisa mtu anakiarisho mbele ya mambo matatu afanye moja wapo kuacha mtumwa huru kama anaye kulisha maskini kumi au kuwabarisha kumi hilo daraja la kwanza yani mtu umetoa kiapo alafu kile kiapo kiende kinyume na vile ambavyo yeye alifanya basi itamlazimu kufanya hivyo ima kuacha mfumo huo au kulisha maskini kumi au kuwavalisha haya sasa yasipowezekana hayo matatu yasipowezekana ndo atahamia swala kufunga siku ngapi siku tatu kwa hiyo hatohamia kufunga siku tatu mpaka moja katika haya matatu asiwezi au yote asiwezi asipoweza moja katika yale matatu au yote bali hamia kufunga siku tatu lakini mtu hatofunga mpaka yale matatu yote ashike hatofunga siku tatu mpaka yale matatu yote haya kwa hiyo mtu atakapokuwa ameharibu itikafu yake kwa hayo mambo sita tuliyoeleza basi itamlazimu kafara ya kiapo tamlazimu kafara ya ya thumma qala wa sunna ishtighaluhu bil qur'an na ni sunna kujibulika kwake na qur'an yani vitu kulikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sunna ishtighaluhu bil qurabi na ni sunna kujishughulisha kwake na vitu vya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yuko katika itikafu uktum ma yali al qurab huna al القرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله القرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله القرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله القرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله من صلاة وقراءة قرآن وذكر كل ما يتقرب به الى الله من صلاه وقراءه قران وذكر كل ما يتقرب به الى الله من صلاه وقراءه قران وذكر makusudio yaliyosema na ni sunna yeye kushughulika kwake na kura neno kura hapa inakusudiwa kila kile ambacho mtu anajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa swala na kusoma Qur'ani na dhikri yani mtu wakati yuko kwenye itikafu basi au anajitahidi kuswali swala za sunna na kwa swala ya faradhi na swala ya faradhi na vile vile asome Qur'an na kuleta dhikri hayo ndo mambo ambayo yeye ni sunna ayafanye atusomeshe watu Qur'ani wala tusomeshe yetu wale kwa kwenye kwenye itikafu yeye adili na habari za swala kwa Qur'an na soma dhikri na kama muda utakuwa ni mrefu la atakuwa amechukua kitabu cha elimu nyingine akawa anasoma katika elimu za sheria kusoma ni katika Qur'an lakini siye kukaa kusomesha watu wengine Qur'an aliyakuwa yuko katika kitabu hapana wala kuwasomesha elimu ijapokuwa kuwasomesha watu wengine Qur'an ni bora kuliko kukaa kitabu kuwasomesha watu wengine elimu ni bora kuliko kukaa itikafu lakini wakati amekaa itikafu hatufanya hatusomeshe Qur'an wala hatusomeshe watu elimu sawa ثم قال واجتناب ما لا يعني ما لا يعني na kujiepusha na yasiyomuhusu wajtinabu ma la yani na kujiepusha na yasiyomhusu mala yanim na kuepusha na yasiyo muhusu yani mala yuhimuhu wala yahusuhu mala yuhimmuhu wala yahusu mala yuhimmuhu wala yahusuhu mala yuhimmuhu au wala yahusuhu kujiepusha na yale yasiyokuwa na muhimu kwake wala yasiyo muhusu yasiyomhusu kadiriyo katika itikafu basi ni sunna ya kujiepusha na yale yote ambayo yeye hayamhusu kwa kufika hapo tutakuwa tumemaliza kitabu siyam vile vile tutakuwa tumemaliza kitabu shanga kitabu tahara moja kitabu swala mbili kitabu zakat tatu kitabu siyam nne kwa vitabu vinne tumemaliza kesho biidhnillah ni kitabu maarufu kutaka kitabu tabari na rasul alayhi tabari ah janayo na kitabu kwa hiyo ngapi vitatu si haba si haba ni ni elimu kubwa ni elimu kubwa kwa hiyo tumebakiza vitabu viwili katika ibada tumebakiza kitabu la haji na umra kitabu kinachohusiana na habari za haji na umra ambazo tutaelezea kesho na vile vile kitabu jihadi kitabu kinachohusiana na mambo ya jihadi kishamaliza hivyo itakuwa robo ya kwanza ya fikiri tutakuwa tumemaliza robo ya kwanza ambayo inahusiana na ibadati tutakuwa tumemaliza na baada ya hapo tutaanza kitabu muamalati hasa hasa pamoja mambo ya biashara na kwa kwa leo tutakuwa tumefikia hapa kuna swali